hebat nagari ngawawu langit nagari sakelangkung endah lamun dalu kaya ora hina labet kateng sesotya ingkang minongkor renggan titik sarasah kelawan bebatur panas daya lagi wilis linis pito gegabit wungu lirik kuwung-kuwung angawengi wanguning kembang-kembang ingkang jenembangan sami pinteta saponto-ponto pepentane sarwasari petetane pinatut hanep pinggir mangapi tapit pinintos papan-papan papane taruh diri senusun pasang-pasang pasangnya gak pura pucak jemurut sacengkir gede nih saking mandro wong kekuwung kekuwung wong wilis wilis lur pejong musudama renyep-renyep katingal asri madaning karaton ngawau langit tinggang renggani madaning para jenengih nalindra muda turta sekti mandra jejuluk prabu suryanggana ing mangke sang katong miyos ing pandhapi lenggah sing ngangsana kahadep pertuyana patih surya buntala ing manggihatan dangu kating ngaprataning pandhita ing saka lima dahi wang durna tumurut cek tanpa laraban kagodha sang prabu sigra manembrama dhateng rawipun ingkang rama eh ning yah ning talaga kadhi langit um mambang tang pasulan upamane kok Bintang Tulyo Kusumo Yosume mrangkang kati celodok kalon nuwun-nuwun Rama Penemban dereng dangu sarawuh paduka Rama Penemban putra paduka pun suryanggana ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sanep padha paduka Rama Penemban oh inggih inggih nggih anak Prabu Suryanggana sampun kula tampi paring permbagi sinartan pangabekti saking handika nggih anak Prabu Rumangsa pangastawa kula katur nggih anak Prabu. Kula nuwun nggih penemban. dong tangan kekalih kampundi dadosa jimat paripih paring pangestunipun paduka rama penemban. Madyan kula mboten gantune wangadi penemban. Abdi paduka pun patih Surya Bantala ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Oh iya ya Mas Patih Surya Bantala wis ndak tampa banget ing panarimaku. astuto marapa marang jeneng sira kawlonokon en sanget ing pamundi kula wangadi penemban duh rama penemban ndadosaken kagiat raos sing menah, rawuh paduka rama penemban katingos mengko pengawak bojro sak sampunipun sato tolenggah penemban kepareng kuwi nyuwun dawuh wonten wigatos ingkang pundi kepareng paduka rawuh ing nagari ngawau langit meriki penemban oh inge inge anak Prabu Suryanggono wale-wale menopo sewani pun pun bapak yang sokolimo sepisan hulo maringi pengestu dateng anak Prabu kapeng kalih turu kapang sangat pun bapak dateng andiko anak Prabu labet mboten ngumbol tenpinanggih wanden mejangkep teriwi gato sing perlunggar keparngopun bapak badai suka uningong nalika semanten pun bapa sebo dhateng negari ngastina malah pun bapa munjuk wonten pun anak Prabu Duryudana tumrap kawontenipun anak Prabu Suryanggone ingkang sampun wikan sinaraya dening anak Prabu Duryudana nalika semanten anak Prabu Kurupati nate paring dawuh menawi anak Prabu Suryanggana kelampan bedah ngamarta tumuli badhe dipun paring nyat majanipun anak Prabu Duryudana namipun Lesmana Wati pun bapa namung ngemutaken anak Prabu Kurupati paring wangsulan kepareng badhe maringaken atmajanipun putri waton anak Prabu Suryanggana sampun tuntas kesagahanipun nadyan tong amarta sampun kelampahan bedah pendawa sampun sirna nanging taksih wonten cikalaning pandawa... inggih menika para atmajanipun pandhawa ingkang dereng kantenan kabulan kawusananipun Dereng entos tutuk kanggenipun nimbal pangandikan ketungka, anak kula pun Jayadrata ingkang wangsul. Ngetoraken tetiwasan bilih negari ngamarta wekdal mangke sampun kenging karebat malih kalian serayanipun para atmajaning Pandhawa. Nem-neman namipun Bambang Partadewa. Panjenipun anak Prabu Kurupati badhe tedhak piyambak dhateng ngamarta nanging kula duwa. Nemuti bilih perkawis menika dados kesaganipun anak Prabu Suryanggana. Mila nggih, Ngger. pun Bapa Sukalima marak anak Prabu Suryanggana. Wekdal mangke monggo anak Prabu kula suwun keparenga angerbat wangsul malih negari ngamarta saking cengkermaning Bambang Partadewa. Pun bapa ingkang saged sabiyantu nggih anak Prabu. Nyatlangen ing kalang nyuwana gelar pandamung carek. Jinnan lereka koneng surung soro setan pacang pasaring pacaring purnaneng getono Kasare mongso katiko himo hangawang hmm, Belatalah Ia jagat diwa patoro Wijang wijeling wicara sabalipun bapa penemban sampun kula tampi datan wonten ing karempit. orang ngono kaya ngopo dapure Bambang Parto Dewanuh wani ngrebut negara Ngamarta. Bapak Durna mboten perlu cawe-cawe cekap kula piyambak kang sagah badhe nundung Bambang Parto Oh inggih syukur pinake sewu nger. Monggo pun bapa. Wonten agaling tumindak matur ing ngayahi, wonten alusipun mangke pun bapa piyambak. Nuwun ngaturaken pamuwun bapa. Surya Bangtala nuwun wonten dawuhipun nyuwun. Karekna adya petingan. Nderek ingsun prateng nagara Ngamarta kawula nakla nuwun ngestuaken dawuh. Monggo Bapak bidhasak punika Bapak. daling sang Prabu Surya Anggono pinaka sampeting lampah nggih menika ta ing pandhapi nagari Ngamarta katinga Bambang Parto Dewa Pinarak Anggono Raras nedhengipun ngeningaken penggalih katungko swanipun sang Abimanyu Winata pringgondani Prabu Anom Raden Harya Gatutkaca datang kantong sang bayem bayeyet aku ngrembuyung rowe-rowe ring rawan para taruhuri karandang gondang gedhong dendeng asanding dungdungan gudhe bengok-bengok manguk sawat para anggoning kulelenggan iki ana satriya ingkang rawuh Raden Padha Raharja Sawaniro kula nuwun inggih dhateng kapundi paring prembagi paduka Kangjeng Rama pangabekti kula mugi kunjuk dhateng kapundi paring prembagi paduka Kangjeng Rama pangabekti kula mugi kunjuk iya ya Raden wis ndak tumibos padha-padha ingkang ana mburi padha raharja sak tekamu eh inggih wilujeng wilujeng SELAMAT! Wangune sing peparap Bambang Partodewa iki, Gong. Malah tak kira anakku mbarep kuwi, Mang. Anakmu kaya kaya ngono. Iya. Ya pas kuwi. Olehmu MENTONO di anakmu kok tiru kaya kuwi. Ayo kebagusan kuwi, no. sawise toto lenggah kisanak ing sunandangu sira iku sapa menawi ndangu kalian kula rama kula pun abimanyu wingking saking plongkowati kula saking pringgondani nami kula gatut kaca apa isih kula warga negara ngamarta kene kula ninggih kula menika atmajanipun Kangjeng Rama Arjuna. Kula atmajanipun Kangjeng Rama Werkudara. Oh. Kalingane sehat majaku dhewe nggih. Ditepungake pun Bapak Bambang Parto Dewa. Kawula ninggi. Ingkang ana mburi padha ngaku dhewe-dewi. Eh, nami kula Semur. Eh. Semir. Eh. Semar. Wah, ngarani jenenge dhewe kok keblasok. Pokoke anggere jam ngene iki keh klerune kok. Arang-arang sing teteh. Sing ora-ora. Dene ngono tengah kuwi sapa? Nami kula Garing. Eh, anu. Nami kula Garong. Ah. Oh gareng-gareng. Eh, sing teteh mesti aku. Margo sing waras ki awake mung aku. Iki iki iki ketoke waras ning lara. Lagi arep linggih wis golek puyer. Aku ya nggo mun pokoke nek ning omah ya waras wis. bareng mlebu kalangan kok golek puyer sing dhuwur kuwi sapa nami kula petruk eh cetha ta cetong waras laras tur yo gembel ya mesti cetha ing tang ana pungkur sapa kula bageng Nah, gue ya rada waras. Ana wigati apa kula abimanyu suwan mring praja Ngamarta. Kawula nun inggih Kangjeng Rama. Semengkanipun ingkang putra pun abimanyu. Kajawi kula ngaturaken pangabekti duh Kangjeng Rama keparenga kula badhe nderek swita paduka Kangjeng Rama. kahanggep poku lewarga tan perbeda kados kakang Mas Pancawala sakadang inggih rama keparing kula inggih badhe nderek siwita mboten ketang kula dipun dadosaken juru panyetik latu kula nderek eh kula inggih badhe nderek siwita ha eh, mboten ketang dipun dadosaken ha eh, nata gongso kula nderek tinimbang wonten griya nganggur den boten ketang kula dipun dawuh nguluri kendang ganti lulang gelis jebol ngono kok lah iya lulang musuh sisi kok lima lah sewu kowe iki kudu matur nuwun nene sing gelem dandani iki wis bejo iki timbang bareng diteke ae Molo gareng. bla. Kowe bakal suwita ringi. Kula nderek suwita ndara. Kula iki badhe suwita. Bagong kepiye? Mengke timbangane kabeh melu ngriki ndak perang batin. Kula terima mboten mawon. Kowe suwita Mboten. Kok ora dikena. Mula niki nek kumpul kali Petrus mboten tau rukun. Lho, nek nyangoten nggih bareng. Lah pun tau jer-jeran murah. Kuwi apa ta, Kang? Dadah lali. Aku wis tak cilekke lho kok mesti dimurahke Petruk. Ayo rezeki kok rayahan. Bulu nek cara aku malah ora tak tuku. Kuwi padha ngrembug apa? Kok nampun melu-melu wong niki panjenengan. Ngrembug perkara sabuk. Wis aja padha kuwatir yen kowe nderek ana kene padha tak paringi. Oh. Wis. Malah kepayon iki. Ulup Abimanyu kula wonten dawuh lekaring wadana jaiting netra sira kulup kaya ngandhut sungkawa apa sira mrihatinake marang sudharmamu nggir inggih kanjeng rama kaluhuran dawuhipun kanjeng rama sanget anggen kula mrihatosaken murcanipun pepunden kula pandhawa inggih keparenga paduka pari pepajar pepunden damangke wonten pundi kulub abimanyulan lan gatut kaca manawa sira padha jenak nderek kelawan pun bapa mbok menawa dadi srana ketemumu kelawan pepundhenmu kabeh langkung mantep raos sing manah kula kanjeng rama ih langkung mantep manah kula sapa kang padha peteng matur marang aku mbok menawa aku bisa madhangake eh mumpung entuk banyu bening saja iki satya awas kula nuwun sewu ndara ana apa kula badhe nyuwun tulung kula menika kecalan ayam babon sakutukipun rampung lan <laughs> juga aku ora sida omong aku. Eh. Ora setok sira wedake wong. Wis tak jol. Gene kuwi tak kei dite. Oh, seket kae. Eh, iya, enak eh, dit kuduk. Kula pabimanyu lan Gatut Kocomoro padha semenya sawetara wangune kene arep ana tamu. Narpati Darma Putra Hilang kanan jaya matore ngeroko narindro hari murti Bang Kolas koto yang medyo Wasana miro kakur sato yuk Mering sang Pak Taneng Pak Hito Sukolimo Dahilan Durno pati sumiring nateng mandraka maring pakuwon pancah wirang rong ing wareki pati sayo hanggung kakak sumoreng tedhut ning dumpul wana tati awas tati wana nyep pokok welo beringan te buntut isoan dengan ngono mata jeblan nanti mala Gong apa lho kaume teko Gong kaume ora mandi e sapa ta durna Anggrewis lho lho iki nek durna Eh, wong elek padha menengo. Ah? ana keperluan sing wigati. Jaya kok nyentak-nyentak. Sang penemban winantu karaharjan prataning penemban. Ya, wis tak tampa banget panarimaku. Sang Prabu winantu karaharjan. Ya ya, wis tak tampa, Gus. Kaya apa areng parta dewa Iya ya penemban aku Bambang Parto Dewa.